ад будкі у якой жыве сцяпан птах паўтары версты да станцыі і верста да мястэчка ля птахавага пераезда дзве будкі але адна давно не жылае яна проста служыць сховішчам для рознага пуцейскага інструменту некалі пераезд быў шлагбаумамі вартаўніком які жыў у другой будцы Але з таго часу, як насыпалі прамы пясчаны шлях і зрабілі галоўны пераезд у самім мястэчку, гэты згубіў значэнне. Вартаўніка перавялі, шлагбаумы знялі, машыны імчаць па шляху, а праз пераезд, зварочваючы на прасёлкавую дарогу толькі зрэдку, прагрукае якая-небудзь фурманка. Перабраўся сюды сцёпан даўно, пакінуўшы стары бацькаў двор меншаму брату. Тут нарадзілася ў яго пяцёра дзяцей. Самы старэйшы сын міця радзіўся яшчэ на дзедавым котлішчы. Калі яму было тры гады, ён зваліўся з воза, і зламаў левую нагу. З таго часу міця злёгку накульгваў. Другое дзіця таксама хлопчыка пераехаў цягнік. Сцяпан птах, мужчына вышэй сярэдняга росту шарыкаплечы, рабы, з чорнымі пукатымі вачыма, па натуры чалавек неблагім. Крыўды ён не робіць нікому, ну, Ка не лічыць таўхатні ляманту, што ўчыняе ва ўсіх местачковых крамах. З мануфактурай цукрама часам і з хлебам вускавата, І каб што-небудзь здабыць, трэба выстаяць у чарзе. Стаяць жа ў чэргах Сцяпану не выпадае. І калі ён, завітаўшы ў краму, натрапляе там на жаночы натоўп, то не пытается хто апошняя лезе на пролом да прылаўка раскидваючы дужамі плячамі ўзмакрэлых жанок направа і налево ірад рабы крычаць яму зноў прыляцеў за вами хіба далікатна ухопіш ужо ля прылаўка гудзе абходчык прастуджаны басам так заўсёды крочыць па чыгунцы да сваёй будкі з дзвюма буханкамі пад пахай. Меней ён не носіць. Сям'я не мала і патрабуе харчу. Зрэшты, у будцы птаха пануе лад і парадак. Хлопцы гойсаюць у чорных кортавых штанах і сарочках, дзяўчаткі ў паркалёвых сукенках сваю абходчыцкую службу так шануе і нясе спраўна, але не дае маху і на старане. Сена ён накашвае трошки болей, чым трэба яго карове і цялушцы, і зімою мае за гэта барыш. На пролётах уздоўж чыгуначнай лініі дадатку да сціплага заробку абходчыка лапушыцца бульба, добра родзіць і проса і ячмень і мак лес под бокам прайдзі на захад якую-небудзь вярсту па чыгунцы або па пыльным шляху які ляжыць побач і тут табе сасновы бор дзе чарніц брусніцы грыбоў не абярэся трохі злева змешаны лісцвяны лес на у якім пераважае альха і бяроза і дол якога проста чырванее ад суніц. Ападайся у балоцісты гушчар, Дык маліны і ажыны процьма. Лепшая ягада птахава, першы грыб таксама яго. Дзеці умеюць не толькі есці, яны нібы пчолы цягнуць у хату. Летняй раніцай, калі густы як малако туман яшчэ вісіць над палямі і чыгункай, з будкі выходзяць дзеці са з банкамі і кошыкамі. Наперадзе прыпадаючы на левую нагу дыбае старэйшы міцем. За ім два хлопчыкі амаль аднолькавага росту, Адам і Пятрусь і дзве дзяўчынкі, большая каця і меншая татяна. Дзеці ідуць чароткай, як гусі. Птах яшчэ забяспечвае станцыю венікамі і мётламі. За гэта асобная плата, не такая высокая, але яе хапае, каб справіць, шкалярам новыя сарочкі і штаны. Вопратку я бутак шкаляры зарабляюць сабе самі. Птах не п'е, выпівае толькі з адным чалавекам. Лес прамгасаўскім шафёрам Іванам гусоўскім. Для Івана ў хаце заўсёды хаваецца паўлітэркам і гусоўскі ніколі не мінае будкі, калі едзе гружаны з лесу. Адчыняй, крычыць ён, спыняючы машыну. І незалежна ад таго выходзіць хто-небудзь з будкі ці не, Іван скідае некалькі грабовых плашак пад сасном. Ён шчыра клапоціцца аб тым, каб так зімой не замёрз у сваёй каменнай будцы. Вечарам пры апошнім рэйсе Іван спыняе машыну, заглушае мотор і заходзіць да птаха на аганёк. У гэты час і распіваецца паўлітэрка. Болей 150 шафёру не положана, гаворыць Іван, адводзячы птахаву руку з бутэлькай. Разоб'ю машыну, траплю за дротом А я яшчэ малады мне жыць трэба. Івану ладнаму, шыракатвараму дзіцюку пад трыццаць, але ён не жэніцца. Не мае ні свае хаты, ні сталага месца жыхарства. Кідаюць яго з участка на ўчастак і ездзіць ён па ўсіх дарогах раёна. Але птаху займець хату помогае. Не толькі грабовыя плашки скідае Іван для пераезда. А прыцемкам, калі не цікуе чужое вока і сасновыя бярвенні. Этыя бярвенні птах перацягвае ў свой дворык, хавае пад сухім бульбоўнікам, а калі іх набіраецца з дзясятак, з дапамогай таго ж самага Івана перапраўляе на бацькава дворышча. Старэе ён сам, Растуць дзеці, а служба і будка нявечныя, трэба думаць і пра ўласны прытулак. Бярвенняў і плашак Іван не скідае толькі тады, калі побач з ім у кабіне сядзіць лес прамгасаўскі прыёмшчык крамер, высокі, маўклівы, шэрым насатым тварам прыёмшчык все-таки начальства, і яго трэба асцерагацца.